Departamenduan amasei eta hogeita bost urte arteko mila eta laueun gazte inguru aterbetzen dituzte langile gazteen egoitzek. Ipar Euskal Herrian bost egoitza dira, biga baionan eta bana ziburu endaia eta angelun. Departamentuak seiunda hogeita sortzi mila euro eskainiko du etxe bizitzari buruzko orientazioa eskaintzeko. Olivia Aleman, departamentuko gazteriaren kontseilaria. Eze vraiment ça le renforcement de financements aujourd'hui, i vien pour financer des postes edukatoriz specializik, qui vont accompagner le jeune a sotonomize et à trouver plus facilement un logement dans le parc privé. Etxe bizitza zailtasunak dituzten gaztendako diru laguntzen dispositiboa berrituko dutela iragarri du ere kontseilariak. Gainera, langile gazten egoitza uzten dutenek irunda berrogeita hamar euroko diru laguntza galde egiten alko dute hemen digoiti bizitegi berri batean instalatzeko. Departamentoarekin hitzarmena izenpetu ondotik delfin Taieb lapurdiko kostaldeko FCT egoitzen zuzendaria konten agertu da itunarekin. Pour nous, c'est très confortable de savoir que pendant 3 ans, on aura un budget stable. ce qui nous permet de nous projeter vers de nouveaux projets et notamment le développement de nouvelles places à l'intérieur du Pays Basque. Perseski egitura horrek Donapaleun amairu estudioko egoitza idekiko du Office 64 egiturarekin langidetzan eta Donazaharren ere beste amabi estudioko egoitza sortzeko asmoa du emezortzi hilabeteren buruan elkargoak erosi duen sala gazteluari loturik. Sasoia egiten duten edo ikastaldian diren langile gaztendako ere bestelako aterabideak proposatu nahi ditu departamenduak Olivia Lehmann kontxe Candelaria. Et là, on est dans une expérimentation euh, complémentaire de village itinérant avec des, des modules, 12 euh, modules donc, euh, de logement et 3 modules qui permettent justement de, de, de faire tout ce qui est commun, cuisine et, et, et sanitaire. Erriska ibilkari delako horren lehen experimentazioa San Martingo harriko lerragunean egin zuten eski sasoinean eta orain angelunda. Experimentazioa Esperimentazioa untxabadoa eskaintza hau irukoiztea da asmoa.